bonae cae mal bonae novasioi. Pere de jornaloi, radio, televido cae reto, ni alcutimigis al constanta fluo de informado primurdoi, militoi, torturoi, cruelae attacoi, perfortoi, terrorismo, cae tel plus ne nur la informado mem, sed ancau multoplae sensatiae bildoi inundas la menson. Samtempe ni conscias che ni havas prescau neniun eblezon influi la tragedioin cae crimoin ciuin ni vidas spite de avertoi pri la dangera influo de cruelae scenoi sur la homo psico. Estes tre mal facile eviti tiaen malbonain novajoin. Male, la starigae bildoi pli cae pli fascinas homoin. Ili pasigas prescau la tutan tempon antau la ecrano de sia televidilo, tabuleta computilo au compufono. En multa heimoi, la televidilo estus enxaltita prescau la tutan tagon, cae ec dum la nocto. Celcae infanoi restas sidante antau ecrano, dum average qua di sep horoi ciun tagon. Ciu signifas che ili havas mal multan tempon po aliae occupoi. Hororigae filmoi cae militae ludoi, cies en havo povas perturbi et la plei mal mol corain homoin, estas tre popularae a parte che adolescente knavoi antau ne longe articolo en usona giornalo taxis che la agio de dec ses jaroi usonae infanoi vidas average du cent mil butalain o casajoin sola ecrano inter ili tridec tri mil mordoin. La shatatae compu fonoi cae tabuletae computiloi pli mal bonigas la problemoin, cia neniu povas haltigi la disfastigion de ec pli teurorae bildoi. Ciu infanoi povas ciam distingi inter realae eventoi cae fantasio. Oni constatas che la nivelo de timo ce multae infanoi igas ne tolerebla cae influas la disvolvon de ciui capabloi. Lasta tempe tamen, scienas che fin fine pli cae pli da vercistoi psychologoi, philosophoi cae jurnalistoi, et conis che antau cio necessas estigi equilibron inter positivae cae negativae novajoi. En usono, tradiziae jornaloi, exemple New York Times cae Washington Post, iam en havas novan section quo forte substrecas positivain disvolvi join kai solvoin kai anca en la reto trovigas novai alternativai reteoi exemple positive news kai good news agency quo defias la certon che nur malbonai novajoi estes interessae. La fondintino de la populara ret giornalo Huffington Post, Ariana Huffington, clarigas, ni devas presenti positivae novajoin, tiel sen indulge, tiel la negativain. Alie ni donas al niae legantoi mal bildon pri nia mondo, cae inclinigas ilin al mal sanigas En sia giornalo, racontoi ciui pli fortigas optimismon pri la estontezzo de la homaro, estas legitae tri oblei pli ofte al aliae articoloi mal chance ili ofte estes bagatellae cae sentimentalae. Tamen, multe lagantoi commentas la eticoloin, cae rapportas che post la tempo che ili legas nur positivain novajoin, ili vere sentas sin multe pli optimismae pri la estontezzo de si mem, cae de siae infanoe. Quancam oni povas boni compreni, cial multae homoi deturnas sin de terrorae bildoi sola ecrano, ekrano, al mi che tute ignori gravain problemoin, estes dangera alternativo. Mia solvo estas che mi tre mal ofte rigardas televidon, au retain bildoin de catastrofoi, sed concentras mian attenton sur seriosain journaloin, cae radio sen el sendoin, cui clopodas presenti objectivain informoin cae opinioin.